Azken aldian Maradonaren aferaz entzuten dugu eskreskuin, iritziak entzuteaz aspartuta egongo zarete. Azken finean batzuek dioten bezala, eh? futbolaria handi bat izan zen, eta kitxo, ez da, dena nahastu behar, bizitza pribatuan garria, baina futbolean jainko bat, eta hori atxikin nahi dute batzuek. E, ala, izan zuten ilusioa berari esker, eta memoriak utxe egiten ez badit, eh? ariketa berbera egin behar izan genuen zinemagia efamatu batekin, banatu gizona eta artista, esaten zuten batzuek. E, urrunago joan da, entzun izan dut ere, makume batzuen biktima izan direla, diru eta botere sekaiaten diren olako eba bere sagarrarekin edo agertzen zaigu. Eh, badira ere, ez da emaztearen presioak ezin jasan, ikura ere hiltzera bortxatuak sentitzen diren hainbat gizon, eh? urtero eundaka biktima gizon gixajo estatu frantsesean bakarrik. Eta nor pentsatzen du biktima hauei, sufritzen dutenak ere, eta mo, ez dira funtsian, ez dira pertsona gaiztuak, baina mo, egoera komplikatu batean dira, humanoak dira, eta hala. Eta guzti, ez da guztio honen eh, bukaeran, edo nik segitu danaren bukaeran, izaroren hitz batzuk entzun nituen, Maradona Ferrari buruz erraten zuen berriz ere argi utzi diguzue, jai daukagula futbolari famatu batek bortsatzen jotzen bagaitu. Eta bukatzeko honi, gehitu nahi nioke bakarrik, eh, jai daukagula futbolariekin, zinemagiekin, osabekin, irakasleekin, ez ezagunekin, ezagunekin, senarrekin, eta gutxe gora bera, jendarte honetan, emakumeak emakume izateagatik jai dugula. Kitxo.